گاه عوض روترم به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان مسو با او پیروزگر باد مینوی اشوان فرود مهری بر چبره اشوی میزد اشوی بر جاونده بنده پیروزگر Shalom Shalom Mazdal Hashem Bo Veshtem Asti Ushta Asti Ushta Hamai Yad Hashai Veshtai Hashem Hashem Bo Veshtem Asti Ushta Asti Ushta Hamai Yad Hashai Veshtai Hashem Hashem Bo Veshtem Asti Ushta Asti Ushta Hamai Yad Hashai Ravarami Madhyastu Vatushrish Videyo Ahuratikeşu Ayve Sutramai Ayvidyai Şauri Şiretve Yasmai Cha Varmai Cha Şantrai Cha Frasastayi Cha Ravarami Islam Jayati Daratushtu Tamai Cha Aşauri Şiretve yet thou eius optau fronem rote, et aurato shashachid hacha prashavimam rotu, ahurem mazdam ashavanem همشیس بنتی اشانام ید میده اشانام بینوی سوراش بنتا فرمشیو میده Aşanu aşeratu ratu pratim yazumede Ey veslutrama maşavana maşeratum yazumede Ey bigayim maşavana maşeratum yazumede Famaltram avrimazdao putram aşavana maşeratum yazumede Adat lautram adayim yavmenganam İman परस्मा अशया प्रास्तृत शवन शैरतु यजमैदे आपे ओर्वैरे यजमैदे और्वताम् उरुमे अशवन शैरतु यजमैदे प्रारभिस्पामुज्यायतीं शवन शैरतु यजमैदे دراتوشتر شوانم شهراتوم یزم ایده ماترم سپنتر شوانم شهراتوم یزم ایده گیو شروان شوانم شهراتوم یزم ایده دراتوشتر تمام यजमैदे ऋतैः शौरं शमनं शैरतुं यजमैदे वास्त्रीं शूयन्तं शमनं शैरतुं यजमैदे नमानैं मानुपैतिं शवनं शैरतुं यजमैदे विषु विस्पैतिं शवनं शैरतुं यजमैदे Zante Om Santo Paitim Shavanam Sheratum yardım eyle. Demiyor nehru peytim şavanem şeyratum yardım eyle. Yavanem umanenem uvaçenem uşyakanem udeynem aşavanem şeyratum yardım eyle. Yavanem uhtu çengem şavanem şeyratum yardım eyle. Vidvadastam Shavanam Sheratum Yazamede Denge Orvaisem Shavanam Sheratum Yazamede Humayim Pai Jatnam Shavanam Sheratum Yazamede Nmane Nmanu Paitim Ashavanam Sheratum Yazamede Navikam Chashonim Yazamede Prayam Kuszam saustam rutukrzatram szony, ja marmajtym śmantam, ja uszczatyrna aurem nazda. Naramcha shamanam shiratum yazamayde, frayu matam, frayu uhtam, frayu varshtam, vistu frarayitim, vistu kedam, yangeshe utnayesh, gaita osha fradente, zarat Shrum Tumarato Yasna Cha Mahmai Cha Zarato Shrum Tumam Cha Ashavanam Ashairatum Yazamaide Ashaunam Vendui Surau Svantau Pravashayu Yazamaide Manaus Cha Verubam Tvau Yazamaide Yayam Shaushatim Yazamaide امم چه او تاشده ام رادم یزم ایده بره ترانم چه او رداتم یزم ایده بره امتیم چه او پترم اشاقلمم اشایراتم یزم Damoe şupamana yazatan yazameyde Ristana urvanu yazameyde Yavşuna traveşyu Ratum brzantin yazameyde İm aurem mazdam yuvaşe panutamu yuvaşe cavuştamu Vişpa saravav zartuştra Dispacea vașta și autanaia zameide, vașta cea vrășiam nacea, Yengyautam avit yesne, peiteven u mazdavuru, peitau așau dăceau, Yaum gam tans chao, tans chao, yazameide, yatau ahuwei, Sharnam Yoshmastai Kshatram Chaurayami Digubhyo Dharavastaram Yata Hoveyu Ataurato Shashachi Tacha Vengosh Dasdam Goshatanam Yoshmastai Kshatram Chaurayami Digubhyo Dharavastaram Yasnam cha, Lamnam cha, Omjas cha, cha, Frinam e, Ashaunam, Pravashinam, Vedunam cha, Virumam, Fanam, cha, Ushatvesh, Amay cha, Utashte, Urave, Vritam cha, Vradate, cha, Bahu, تشایی بشتایی شم امایلش چفرن از چه احمایی تنو در وقتاتم تنبو تنو از بره احمایی تنو برترم احمایی احمایی وشتم اوم شانا هم بیز بخاطرم بشم بو وشتم استی مشتا استی مشتا مایی یاد اشایی وشتایی شم زنگرم بیش از نام بیبره بیش از نام زنگرم بیش از نام جسما ونگ مزدا، جسما ونگ مزدا، جسما ونگ مزدا. آمی افتاو شنید برده برتری آورداته برتری آوست چو برتری تو. فاشه خدا ته زرمانی کرده زرمانی Shkosti Ushkamai Yatashai Veshtai Yeshem Pirus Baltru Vijay Vahdine Maldeyasnam Pirus Baltru Vijay Vahdine Maldeyasnam Pirus Baltru Vijay Vahdine Maldeyasnam Hashem Bo Veshdet Masti Ushtal Masti و بهشتایی شم برساب تا سر خواندم